Глава 16. Парб'юрі Гарденс. Вівторок, 29 серпня. На другий день перебування брата і нареченого в Мітчестері Анна зрозуміла, що більше не може знаходитися без роботи. Взагалі-то вона звикла чекати повернення чоловіків в будинку, але цього разу очікування занадто затягнулося, і її напруга посилилася не кажучи вже про те, що їй, як і раніше, не давав спокою той самий незначний, на перший погляд, факт, який проте глибоко засів у неї в підсвідомості і тривожив уяву. Він нагадував крихітну тверду частку, що потрапила в добре змащені шестерінки, і заважала їх нормальному обертанню. Деякий час вона могла ігнорувати цей факт, зосередившись на чомусь іншому, і відключивши таким чином заражену сумнівами частину свідомості, але потім почала помічати, що гризвісна частка стала розростатися і посилати імпульси в інші відділи мозку, руйнуючи зведену нею у себе в голові захисну стіну. Після сніданку Анна відправилася на прогулянку в хід і гуляла там, поки не втомилася. Абсолютно несподівано вона позаздрила людям, що прогулювалися з собаками, які носилися по парку, голосно гавкали, задирали інших собак, вступали з ними в колотнечу, приносили м'ячики або палиці за наказом хазяїна і прибігали на його свист або заклик. Уперше в житті їй захотілося завести якого-небудь скотч-тер'єра шести місяців від народження і прищепленого від чуми. У собаках, як сказав Мартін, є щось таке, чого не знайдеш в інших живих істотах. Після ленчу нервова напруга ніскільки не зменшилася, і невгамовне бажання куди-небудь піти і що-небудь зробити, а не стерчати в чотирьох стінах в очікуванні чоловіків не зникло. Так що Анна знову вийшла з будинку, а оскільки уранішня прогулянка її втомила, вона сіла в автобус. Мене влаштує будь-який, сказала вона собі. І хоча цей автобус зупинявся саме в тому місці, не знайшла ніяких причин міняти його на інший. Яка, по суті, різниця? Слід сказати, вона лукавила, оскільки пропустила перші два, щоб сісти саме в цей. Поки вона обмірковувала усе це, автобус спустився з пагорба і повіз її до центру міста, де було особливо жарко і задушливо. За квиток Анна заплатила всього шість пенсів оскільки не збиралася від'їжджати від будинку занадто далеко. Адже вона просто хоче змінити обстановку, чи не так? можна випити чаю в якому-небудь кафе або, приміром, заглянути до Рут Даунінг, хоча остання, швидше за все, все ще у від'їзді. І коли автобус зупинився на розі Парбюрі Гарденс, Анна щиро здивувалася тому, як вона тут виявилася. Огледівшись, вона перетнула вулицю. Чом би й ні, врешті-решт. У тому, що вона робила, не було на її погляд нічого неправильного. Просто Анна дещо перевірить. Але ж так буває, коли проводиш розслідування, чи не так. Мартін її зрозуміє. Анна, до речі, збиралася розповісти йому про свою поїздку, коли повернеться додому. Можливо, її розповідь навіть його потішить. Втім, щоб вона собі не говорила, коли вона наблизилася до великого і негарного багатоквартирного будинку, коліна у неї злегка тремтіли. Цікаво, знову поставила питання Анна, чи можна назвати абсурдним той факт, що вона йде в цей будинок, не маючи поняття про мету свого відвідування. Так і не відповівши собі на це питання, вона проте випробувала чимале полегшення коли, увійшовши до холу, виявила в списку мешканців, що висів на стіні під номером 15 ім'я місіс Елізабет Пібоді. Все було в точності так, як розповідав Мартін. Вже з легким серцем і наростаючим відчуттям, що, можливо, поводиться безглуздо, Анна попрямувала до сходів і піднялася до апартаментів під номером 34. На дверях, зрозуміло, висіла табличка, на якій значилося Містер Т. П. М. Джонс, що ще більше підбадьорило дівчину. Вона вийшла з під'їзду, відчуваючи, що навряд чи треба уточнювати той факт, що місіс Пібоді сліпа, а містер Т. П. М. Джонс носить бороду. Проте, вийшовши з будинку, Анна не попрямувала до автобусної зупинки а завернула за ріг, перейшла вулицю і увійшла до парку Парбюрі Гарденс, де, огледівшись, виявила тінистий куточок з лавочкою, на якій сиділа нянька з дитячим візком і щось в'язала. Анна зупинилася поблизу і ще раз, куди великою увагою, оглянула жінку. Схоже, дитина з цього будинку, подумала вона. Дивно, що бідне дитя в цей жаркий місяць не відвезли до моря але, можливо, батьки просто не могли собі цього дозволити. Хоча, з іншого боку, коляска ніби досить дорога, ймовірно, придбана на виплату. У будь-якому випадку, будь це моє дитя, я вже б знайшла спосіб відправити його на узбережжя і ні в якому разі не залишила б його з косовкою нянькою, яке більше зайнята в'язанням, чим своїм подопічним. Втім, можливо, це тимчасова нянька, а постійна відпустці. Анна обсмикнула себе і пішла далі. Ні, так справа не піде. Не стане вона затівати розмову з цією жінкою. Чому? Тому що ти прийшла сюди розслідувати, а не роздумувати про чужих дітей. Думай, дівчинка, думай, щось нічого цікавого не приходить в голову. Ходитимеш кругами біля цього будинку в надії, що тебе осяє яка-небудь геніальна думка. Парбірі Гарденс 15, повторювала про себе Анна, неквапливо крокуючи по тротуару. Саме під цією адресою Джонси зареєструвалися в готелі, і ці Джонси зовсім не Джонси, а якась закохана парочка. Так принаймні говорив Мартін, кілька разів причому говорив. А якщо закохана парочка, що не перебуває в шлюбі, хоче провести в готелі ніч любові, то вона навряд чи залишить в реєстраційній книзі свої реальні імена і адреси. Так сказав Мартін, а він знає. Вважаю, якби мені прийшло в голову провести з Мартіном ніч любові в якому-небудь готелі, скажімо, в Бендбі, ми б записалися там. Насправді, які імена і адреси ми б залишили в реєстраційній книзі. Думки у неї в голові понеслися в скаженому хороводі, але в наступну мить Анна зусиллям волі повернула їх в колишнє русло. Ти така ж навіжена, як спущені з поводка собаки, що носилася по зелених лужках парку хіт, похмуро повідомив їй внутрішній голос. Залиш на час емоцій намагайся думати раціонально. Анна кивнула, немов такт власним думкам, і закінчила своє перше коло по парку. Але якби тобі дійсно довелося назвати вигадану адресу, то написане тобою в реєстраційній книзі, напевно, мало б якісь зв'язки з твоєю власною персоною. Так сказав Мартін. Ні, не він. Це я сказала. Мартін же зробив вигляд, що не розуміє чому хоча і розбирається в такого роду справах. Але заперечувати він не став. Отже, якщо ти винаходиш деяку неіснуючу адресу, до цього процесу обов'язково підключається твоє несвідоме або підсвідоме. Біс ніяк не запам'ятаю різниці. У будь-якому випадку це пов'язано з твоїми особистими асоціаціями, які і керують в даний момент твоєю свідомістю. Іншими словами, в такій ситуації ти швидше назвеш адресу близько до реального, чим абсолютно тобі незнайому. А отже, для цього існують якісь причини. Ось на чому я зупинилася, коли розмовляла на цю тему з Мартіном три дні тому. І ось тепер з тієї ж причини знаходжуся в Парбюрі Гарденс. Як міркуватимо далі? Адже Парбюрі Гарденс 15 поза сумнівом, має якесь значення. Це свого роду код, до якого у нас немає ключа. А ключ знаходився в голові у Джонсов або одного з них, коли вони виводили ці слова в реєстраційній книзі готелю Панбері Олд Холл. Тепер секунду почекай і спробуй уявити собі цих людей, що стоять в холі готелю перед розкритою товстючою книгою, коли на них з легкою іронією, як це заведено у подібної категорії службовців, поглядає готельний клерк. Біс, як же важко представити цих джонсів, особливо якщо ти їх ніколи не бачила. Отже, питання чому саме Парбюрі Гарденс 15? Ну, зрозуміло. Анна несподівано зупинилася навпроти няньки, що сиділа з коляскою. У звіті Елдерсона сказано, що згідно зі свідченням свідків дівчина увесь час хіхікала, коли Джонси реєструвалися. Ось вам свідство того, що адреса вигадана. Ха-ха. Давайте всі разом гарненько посміємося над цим жартом, хоча доки не знаємо, в чому її суть. Номер 15 смішно. Парб'юрі ще смішніше. Гарденс просто вибух сміху. Думки Анни знову повернулися до готелю Чорний лебідь в Бенбі, але цього разу порівняння не пробудило у неї в душі ніяких думок і асоціацій. Анна спробувала представити себе в маленькому, пропахлому пивом і тютюном холі, де вони з Мартіном виводять свої імена в реєстраційній книзі. Але, хоча подібне насильство над уявою трохи не викликало у неї нудоту, вона проте хоробро продовжувала ставити собі питання. Отже, яку вигадану адресу вона написала б, якби відносилася до того типу жінок, які ночують зі своїми супутниками в мерзенних провінційних готелях. Тут можливі два варіанти. Якщо ти любиш дешеві жарти поганого тону, згідно з гіпотезою, то твоя бридка уява неодмінно підкаже адресу знайомої респектабельної людини оскільки інформація, що просочилася про ночівлю в такій дірі, та ще й в сумнівній компанії, неодмінно змусить його почервоніти, навіть якщо він нічого подібного і не робив. Чи якщо у тебе є схильність до бравади, напишеш адресу, дуже схожу на твою власну, щоб полоскотати собі нерви і відчути в крові адреналін. Схоже, з точки зору психології, обидва припущення цілком мають право на життя. Все-таки якесь просування є, подумала Анна, починаючи третє коло. Подивимося, що з цього витікає. Допустимо, ці двоє особисто знали місіс Пібоді і вирішили пожартувати над нею, вказавши її адресу в реєстраційній книзі. Ну, якщо так, то я програла. Просто у мене не вистачить душевних сил, щоб порпатися в особистому житті місіс Пібоді, щоб з'ясувати, хто з її знайомих міг так над нею пожартувати. Жарт номер два, коли адреса дуже схожа на власну одного з Джонсів. 15. Парб'юрі Гарденс. Разом три елементи. Щоб жарт вийшов на вищому рівні, треба б, щоб два елементи були реальними і тільки один вигаданим. Що ж ми маємо в результаті? 15 Парбюрі плейс, або терас, або стріт, або щось в цьому роді, чи 15 щось, або який-небудь інший Гарденс, і нарешті такий-то номер по парбюрі Гарденс. Анна скептично оцінила подальші перспективи. З трьох придуманих нею варіантів слід було вибрати тільки один. Але який? Покоряючись імпульсу, вона відразу вибрала другий, оскільки цих самих гарденс в Лондоні стільки, що й не перерахуєш, так що знайти потрібний не представлялося можливим. Зате назва парку здавалася дуже істотною деталлю. Змініть його, і адреса зміниться до невпізнання, а отже жарт не вдасться. Втім, могло трапитися, що не про які ризикові жарти Джонси і не подумували і їх реальна адреса, скажімо, 15 Делесфорд Гарденс, а усе інше просто її безглузді домисли. Проте два варіанти все-таки залишалися. Виходячи швидше з лінії, чим іншого раціональнішого мотиву, Анна вибрала варіант 15 Парб'юрі щось. У Лондоні просто не могло бути надто багато вулиць, назва яких починалася з Парб'юрі. Але якщо зміна полягає тільки в номері, тоді їй доведеться перевірити в цілому 110 апартаментів у багатоквартирному будинку на Парбюрі Гарденс. Слідуючи шляхом найменшого опору, Анна, замість того, щоб зробити чергове коло навколо цього будинку, звернула у вузьку бічну вулицю, де ще раніше вона запримітила поштове відділення. Жінка, що стояла за стійкою, Випробувала, здавалося, глибоке потрясіння, коли Анна попросила у неї довідник. Схоже, в поштових відділеннях нічого подібного не водилося. Принаймні вираз обличчя пані свідчив про те, що запитувати про цю книгу як мінімум неделікатно. Але якби то не було, вона визнала своїм боргом повідомити, що видання такого роду можна проглянути в найближчій громадській бібліотеці. На питання Анни, як туди потрапити, пані випалила у кінці вулиці направо, потім наліво. Усе це вона вимовила дуже швидко, з чого можна було зробити висновок, що заборонений плід у вигляді згаданого довідника тут просили постійно.